ิติปิโสภะคะวังอะระหังสัมมาสัมพุทธวิชาจารณะสัมปันโนสุขะโตะโลภะกะวิตุอาโรภูริตตามาสารติตาตาเตอาว ทิตวากาตัวภะกวาตาตัมมวะตันติโกอาการิโกงิงิปัสสิโกงุอาปาณายโกปัจจันตังทิตาโกวิญโยเหตตุปาติปันโนภะกวาตัวสาวกสัง ตวะโตสาวะกสังโฆยายาปฏิปันโนภะควะโตสาวะกสังโฆอิปฏิปันโนภะคะวะตสาวะกสังโฆยติตังยาตาเรปุริตายุกา ta ru ta la nghe ta ra ta la sa wa ta tam vô nga hồ nai ta hồ nai yo ta ki nai yo an anu tarang bunyake ta ตังครีเมตาลังอุติตาโกอาราสะเตอาตัมบารังตานานติตามมาวิตินังทันเตอาสาสาปวาตุเตอาจายามังตาลานิมาราติเรอาตมาปิโยติยัตราติงโกรา ังปานานาวกังปังธรรมตันตันเตียสุตันตาวิตินนายจิตตวามุนินตุตันเตียจัตตาทัลลานินาลาเกเรงกัจจาวารังอาติมาภูตังตาวาเย ัสเนวะสุทารุนานตังเมตังจิตตวานุเนโตตันเตยชาชาปวัตุเตยใจยมังคลานิเกตตาธรรมติหานตาสุทารุนานตังตา นาปาตังบุลิมานลาวันตังเอเตปิตังตาตามาโดยจิตตาวามุนิโนตันเตสังปวัตุเตอาใจยมังกาลานิตวานาตาตามุตารังหิวาตาภินิยาเจ วจนานชนากายาปาเจสันเตอนาสวะอิตวามุนิโตตันเตอาสัสาปวัตุเตอาจายามังตาลานิสาจัง ติชาจะกวาตเกตุงวาตาปิโรปิธรรมนังอาติอันตาโพตังยาปิปัสสิโตทิตาวาภูนินตวาตันเตยจัสสาปวาตุเตยจยามัง ปะทานตาอุจาตังวิปุตตังมาเหตเตงปุรเตอาตาเตอาราอุจจเกอานาสัมมาปยันทิตวามุนินตวตามเตอาจัตตาปวตุเตยาจยามังคลา สุตาตาหาตังกามบางเวสุตอิปะกังอิตังนางยานังกาเตียนาวิตินนายจิตตวานุนินทศปวัตุเตียยามังคาลังทศยามังตาลังอาตา ติกรรมยานารุสปัญโยมหาการุณิโกนันโมหิอายะสัพพานินังโอเรตวาปารมิตาปาปัตตุสัมปุติมุตตมังอาจาจาวาเจอาตาหนตุเตอาจายามังกาลัง ติยามุเลสักยานังนันติวัตเอวังตวังวิจัยโยโหอิจายานสุจายาปังสิเสอาปตาวิปุกเรอาปิเตเกตาปาพุทธานังอาตาปันอโมอาตา นาตาตังสุมังคาลังสุโมติตังสุกันโลอาสุโมโหตัวจัตุเยตังปรามาิสุปาตาขินังกายตามบางวาจาตามขินังปาตาขินางบาโลตามบางพันิต ตากินานิกตาวานาลาวันตาเต อาตากิเตปวัตุสัพปะวตาสัพพุทธานุภาเวอาลาสตาสุติปวัน อวาตุตาปะปังตาลังราตังอัตเตอวตาสาปตามมานุพัิทวันทุเตอปวะตุสาปมังตกลังราคันอัตเตอวตาสัปสังกา